Wirt Lana Malti. Din is-sensiela ħloqnija bl-iskop li niċċelebraw uħud mill-aqwa elementi li sawru Lana Malti matul is-snin. Bek qed infittxu li nifmu aħjar x'wassal biex din il-forma ta' espressjoni kreattiva tal-Maltin iddaħlet fil-lista rappreżentattiva ta' wirt kulturali intangibli Miżmuma mill-UNESCO. Biex nesploraw wirt lana Malti, matul din is-sensiela jingħalt qajt mal-folklorista veteran Charles Colero. Charles ħadem f'diversi oqsma tal-kultura Maltija u għal ħafna snin kien fost il-promoturi ewlenin tal-għana. Ismu huwa sinonimu ma' xandirit tal-għana, speċjalment fuq it-televiżjoni iżda huwa marbut ukoll b'modi oħra mal-għana. Illum se nkomplu nitkellmu ma' Charles Colairos intendi ma' qabel xejn se nagħtu ħarsa ħafifa lejn dak li preżentajnilkom waqt din is-sensiela. Imsewqa bil-kummenti u tifkiriet ta' Charles Coleiro, ħarisna lejn erba aspetti partikolari ta' wirt l-għana Malti. Bdejna bit-tifkiriet ta' l-għana Malti kif kien qabel tini gwerra dinija. L-għannejja prinċipali li messejna magħhom f'dak il-kuntest kienu Leli Cilia ta' Żabbett u Ġużi Xuereb ix-Xhudi. Dan għamilnieh b'mod partikolari permezz ta' diski li huma rrekordjaw flimkien ma' esponenti oħra Maltin ta' dak iż-żmien fil-bidu tas-snin tletin. Minn dawk ir-recordings li nħarġu bħala diski fuq 78 dawra fil-minuta fil-bidu tas-snin tletin tas-seklu l-ieħor, illum bix-xieraq li nisimgħu għannej ieħor magħruf sew. Għażilt tip tagħna illi, għalkemm tkellimna ftit dwaru, ma kellna ebda recording tiegħu waqt din is-sensiela qabel illum. Allura, hawn hu recording organizzat minn Dottor Fortunato Habib li kien ġi Malta minn Tripli biex jgħix qalb il-komunità Mludija. Dan ir-recording miġbud f'Tunes inħareġ fuq it-tikketta tad-diski Ġermaniża Polyphone fl-1931. L-Anna Labor Mliza minn min Manwel Mercieq għas-simenza, akkumpanjat fuq il-kitarra minn Ġużeppi Xuereb ix-Xhudi f'recording maħruġ fl-1931. L-aktar suġġett li tkellimna dwaru matul din is-sensiela huwa l-għannejja li spikkaw wara t-Tieni Gwerra Dinjija, u b'mod partikolari fl-aħħar snin tas-seklu 20. Min kun wieħed minn dawn l-għannejja smajna għana regolarment, xi drabi spirtu pront u oħrajn fatti. Matul is-snin, dawk l-għannejja kollha kienu mistednin waqt il-programmi ta' Charles Coleiro, partikolarment dawk li produċa għal Television Malta fis-snin 70 u s-snin 80. Għalhekk, għal-lum, f'dan l-aħħar programm f'din is-sensiela, tlabt lil Charles jitkellem dwar kif kien jipproduċi l-programmi tal-għana għall-mezzi tax-xandir. Ir-radju jieħu ħafna żmien sakemm jikkurdaw, ħafna drabi ma jiġux fil-ħin. Imbagħad jagħmlu jagħmlu prova bejniethom, imbagħad ġeneralment il-għannejja jiftehmu x'se jgħidu, jkun jgħidilhom off għodu seri, xi affarijiet, Fejn hemm eżempji dubjużi ħalluhom barra. Qed jgħidu hawnhekk ħa torbotna x'tajt int mhux x'ngħidu aħna. Ngħidu qiegħda tkun x'tajdu intom minflok jien għax imbagħad xi qatalla kollox ma kienx live. Imma ġeneralment konna nieħdu pjaċir imbagħad. U ġeneralment konna mmorru wara wara l-għana konna kien hemm kien hemm eh, garax aħna ta' San Ġwann. Konna mmorru nixorbu l-inbid u nieklu għax dawn kien jieklu ikel għax iħobbu jieklu ta' wkoll. U darba stedinni dak li kellu X'kellu? ż-żabbari. Bamboċċu. Dak hu. Ex-xgħira. Morna hemmhekk u Ikel, għaddej, jina l-ftik ma nħobbhom, nafx għalfejn ngħidu. Ġifieri, l-għannej pjuttost kienu ħobb il-żaqqu kollha ġifieri jixorbu l-imbit u għaddi. Le, ma interessanti kif rġaj ġibnaw deskrivi kif isir il-programm għal-radju, kompli spiega. Issa, issa għan kompli l fuxi Il-televizjoni differenti. Il-televizjoni biex għur ikun ċert illi l-għannejja li għażilt se jiġu, kont immur għalihom waħda wieħed wieħed waħda waħda, kitaristi għalihom orrejt naf iġej. Imma hekk minn erba' joqgħodlok wieħed u għandek għandek il-kirja biex jipproġetta ma toħroġx ibiżżuhielek. Allura jien kont immur ġeneralment għand dawk li huma dubjużi jiġu xew li għax min kienu jkaw se tiegħu Pawlu l-għannej kont immur għalih jien ma jsuqx. Kemm oħrajn, De Giorgio, Ciccu, dak le kien. Imma darba kien imissu il-żaru ta' ħalaxaq. Kien jonqos it-tieni ir-raba' wieħed, u mort għalih kien joqgħod ħdej il-knisja, flimkien hemm li jgħidu d-dar tal-bebbuxu hemm. Naf fejn kien joqgħod. U niftakar, niftakar eh, ħabbat il-bib u rispondetni mara. Fetħet biex tara min jien. Għax fetħet il-bib. Qatt li ġejt għal żgħażir, qatt li llum ma jiflaħx ta', qatt li ma jiflaħx. Qabel su, a dak min hu? Da jgħajjat da. Qatt li ġejt xaxka, le, le. Għidlu li ma niflaħx. Ċċux, ġur li qed jgħajjat. Biex nismagħu jien. Imbagħad, qatt li minn le, le, ma niflaħx, ma niflaħx. Imbagħad sirt naf mhux ma jiflaħx, xorob ħafna bita għax kien jaf xi ngħid. Jien qed ngħidu mhux b'dispetta. Għax dawn kulħadd kellu d-difetti tiegħu, jiena kelli mitt wieħed ukoll, jiġifieri. Imma xtaqt ngħidlek int għad kif tibni programm tal-għana. Kelli mmur Buti Zurrier dik inhar niftakar u batt għal għal x'ismu kien hemm wieħed ċertu Manuel Mifsud mhux Manuel. Surġent. Mir-Rabat. Is-Surġent. Surġent, daku. Dak jisimha kienx telefon. hekk bil-mobile. Battil xi ħadd imur iħabbatlu l-bieb u qgħadna nistennew xi siegħa hemmhekk għax kien bit-tlieta ma tagħmlux il-programm. Dik waħda mill-probi li kont nta' magħha. Imma mbagħad kont noqgħod attent illi meta nagħmel programm tal-għana minflok erba' nażel nażel sitta u ngħidilhom mela kien llum ma għamiltx komp, nimx kont darb'oħra biex ma ntihomx. Għax hekk ma jkollok wieħed spiċċa da jkollok kirja bħal di, da jkunu jkollhom x'ismu konnessjoni diretta magħna, ma jekk ma jsirx il-programm għal xi raġuni għax ma ġewx l-għannejja, ibbiżżu waħda sew. U bir-raġuni għax ara kemm jinvolvi nies. Biex ħalt għamilt il-programmi tal-għana, qabeż għalihom minn ispitieri dak iż-żmien għax Għax qalu biex ħierex. Programm tal-għada, ma mbagħad kelli programmi oħra, kien inkarigat iż-żubina fiha. U konna nagħmluhom għall-apert ukoll. Konna nibdew bdejna naħa tal-pjetà, hemmhekk konna backstage. Ġifieri dawn huma serati tal-għana mhux għar-radju u t-television issa li qed tiddeskrivi. Imma qed nitkellem fuq it-television. Naturalment, eh, bit-television xorta. It-television, it-television jieħu ħafna żmien, preparazzjoni fejn sejjer. Għaliex F'darba minnhom għamilna ieħor b'sitt il-bogħod mill-Marniżi biex ikun viċin ħafna l-Bambinu. U għatlek ukoll rid nagħmel wieħed Għawdex għax jiena nħobb inqassam il-bija kif jgħidu, imma oġġezzjonaw il-diriġenti ta' tat-televiżjoni, għax qalu għax għadha għax ma kien hemm ħadd jgħanni tajjeb, kien hemm in-numru. In-numru kien wieħed mill-aħjar u kien Malta dak iż-żmien. Mela tlu għaqqad xi ħadd ieħor u għaqqad magħna. Qal imma ma rridux imorru x'ismu Men's Spit dak iż-żmien kien. Irċieva d-direzzjoni biex ma morrux Għawdex minħabba għannej wieħed. għax jifrankaw l-ispejjeż. Dak li biss telekamera, l-outside broadcasting, tgħivi. Allura għamilt kompromiss biex l-għannejja għawxin u dak li ħeġu nagħmlu mill-melliħa. U mona f'post jgħidu ta' snajjin. Illum jgħidu l-melliħax biex nġib il-louder background fil-sfond. Imma dan imbirek namlu ma ġiex. Waħda minnhom kien għeddi. Disfatta tiegħi, ma ġiex. Għax ma ma sab il-ħadd biex iġi. Tista' kemm kemm bdet inrozz l-għaleb imbagħad wara. Ma ġiex nagħmel dil-biċċa xogħol. Imma għax inti saqsejtni b'ċertu konvinzjoni wkoll. Kif isir programm tal-għana bit-televiżjoni? Spjegalek tajtek ħin ta' biss, tajtek ħin. Għax imbagħad ġimda qed ikollok oħrajn illi jiġu preparati biex jgħandu fuq suġġett u nħassilhom kollox jien. Darba jenna rridu jitkellmu fuq in-nisa. Għax li ma ta' suġġetti Għax in-nies ħadu, ħadu, oh veru, veru, tew biex. Qed tagħmel, tagħmel suġġetti oħra. Għax ma na, għax, għax, meta niġu biex nedittjaw, ma tasalx li għal. Għandu, foj, għandek il-kampanja, għandek il-kampanja Maltija, għandek l-usa tradizzjoni tagħna. Għax inkun nipprova nipproġetta wkoll il-karatteristiċi tagħna l-Maltin kollu. Għax mhux nemmu negattiv. Imma allura fi ftit kliem, bċertu diffikultà isiru l-programmi allura. Kella ħafna problemi, mhux diffikultà biss. Le, żgur kelli problemi, biex l-hawnhekk biex tasal għan-nija. Kien hemm min min ma riedx jiġi fuq it-televiżjoni ta' mbagħad. Għax jistħex id-dejja, ma jkun qed jarak ħadd dak il-ħin. Ma jifhmux. Le kelli, kelli. Jiena provajt nqajjem l-għana veru, imma mbagħad bdejna bdejna nsibu l-intoppi, eh. Imma safrattant ma qtajtx qalbek. Imma dawk il-programmi li għamilt għadni narhom tajjeb. Kont qed titfgħuhom. Imma inti ma qtajtx qalbek, u ma qtajtx qalbek avolja. Ma qtajtx qalb għax eh, jiena kelli dejjem tal-libna tmissieri. Meta jkollok xaħja tajba rrieda qedem. Jekk inti toqgħod tajt għax hekk u għax hekk, ibqa' miexi. U jiena iktar ma iktar ma nsib problemi, qabel kont niffaċċjhom ta' l-istessa kelma. Challenge. U mhux kull ma li qdeb kif jgħid il-Malti da. Għala taħseb biex un battaron jgħandu paxxuti Kemm trid titħabat, anke anke pereżempju ta' mit-televiżjoni fih ħafna xogħol hu biex tipprepara. Eh, pereżempju ġiet ġieli ġibt l-għannejja, ilhom tliet kwarti siegħa biex jibdew, sekemm sekemm jikkordaw kif ħa jagħmlu mhux bħala kittaristi, il-wire kif ħa jikkomunikaw. Hemm affarijiet oħra, ġifieri mbagħad tarhom tarhom fuq it-televiżjoni tliet kwarti għaddejja, isu qatt mhu xejn. Imma dak li jiddu ta' x'isir wara l-kwinti, min jipproduċi jkun jaf x'inhu għaddej. U forsi għalhekk. Però ħadt pjaċir illi jiena kont, biex ngħidu hekk, strumentali illi tajt l-għana lill-poplu wkoll permezz tat-televiżjoni. U forsi għalhekk, imma Charles, minħabba dak li qed tiddiskrivi inti, ma tantx kien hemm min daħal għalih dan it-tip ta' xogħol, jiġifieri lil min tista' ssemmi iktar li daħal għalih? Le, ħa ngħidlek, jiena mhux qed nagħmel paragun ma' min seta' jkun. Ma jien ipprovajt l-ewwel. Imma min kien hemm? Ma kienx qablek ma kien hemm ħadd. Imma wara kien hemm. Għax wara jibda għaddi dan bħal meta. Ħa naqbel diskors ieħor, jew suġġett ieħor. Meta għamilt il-festi jien l-ewwel darba li għamilthom jien fuq it-television Malti, tat-istazzjon. Kienet tippreżenta Miegħi Mathilde Balzan u kienu tant ħraġa festa, ġabuli fil-gwida lura l-faċċata. Jiġifieri kulinkwa ħaġa, mhux kull ma jleqq deheb, kulinkwa ħaġa li tirnexxi hemm li ntoppi qabel. U jiena kif għedt int u nħobb għax li smajtha, mhux li smajtha, smajtha sewwa, li semmejtieli. Għaliex jiena bniedem ta' rasi iebsa f'das-sens li bħieli xi ħaġa noħodha. u naqdef kontra l-mewġ u nieħu pjaċir iktar. Xi ħaġa li ftit kellna l-okkażjoni nagħmlu waqt din is-sensiela hija li nisimgħu recordings mill-programmi li Charles Colero nnifsu ipproduċa. U allura llum, jew ħjar issa, se nisimgħu silta minn programm tiegħu mill-1986 U se nħalli lilu stess jintroduċi dak li se nisimgħu minn Wirt l-Għana Malti. Ħanin u Għawdxin, dawk kollha li huma dilettanti tal-Għana Spirtu Pront u llum għandna ħafna affarijiet x'ngħidulhom. Fil-fatt illum qegħdin niżlu paġna ġdida fl-istorja tal-Għana Malti għaliex kif jafu ħafna mill-telespettaturi u dawk kollha li huma dilettanti, is-soltu nġibu l-għannejja anki fl-istudios tal-television, jew inkella mmorru barra biex niltaqgħu magħhom, illum ġara l-kuntrarju. Morna għand wieħed mill-għannejja fir-razzett tiegħu, qegħdin hawnhekk il-Għajjenza, il-naħa ta' Marsaxlokk, veduta mill-isbaħ quddiemna, u biex tkunu tafu wkoll min huwa l-għannej mistieden tal-programm speċjali tagħna, ir-razza tiegħu qegħdin propju għand Mikiel Abela, il-Bambinu. U il-Bambinu llum sa jtina divertiment tas-soltu flimkien ma' għannejja ħbieb tiegħu, għannejja illi nistgħu ngħidu stabbiliti u oħrajn illi huma ħbieb tiegħu. U għandna biex niddevertu wkoll f'din is-siegħa ta' programm ta' Għana Spirtu Pront li qiegħda mniżżla hawnhekk fis-sensiela Għanja Bejnietna. U se nibdew bi storja li kif qalilna l-Bambinu qabel ma ġejna nikkuntattjawh u qabel ma qbilna biex nagħmlu dan il-programm xtaq jagħmel Għana tal-Fatt. Nafu li l-Għana tal-Fatt f'din is-sensiela kien nieqes u ħsibna biex inlaqqgħu koinċidenza, ġrajja storika, ġrajja nistgħu ngħiduha traċedja li saret propju ftit iktar minn sena ilu ġewwa Malta fl-istorja tal-avjazzjoni ċivili Meta l-pirati tal-ajru kienu żemmew ajruplan bin-nies, bl-ostaġġi u nafu r-riżultat imdemmi ta' din l-istorja. U hawnhekk Mikiel Abela sa itina jerġa' jfakkarna f'dik it-traċedja li rajna ħafna minna l-Maltin involuti fiha u sa itina wkoll jfakkarna f'dan l-episodji xejn huma sbieħ fl-istorja tal-avjazzjoni ċivili kif għandna ġewwa Malta. Mal-Mikiela Bela il-Bambino jingħaqdu l-ħbieb tagħna, il-kitarristi li rajna fil-bidu tal-programm u li se jkunu wkoll magħna tul din is-siegħa. Għandna lil John Saliba ta' Bilżebbuġa li se jkun prim flimkien ma' Kola Gauci u Manwel Parnis. Mela inħallu il-Bambino, il-fomm tal-Bambino u l-poeżija li ppreparalna biex tiftaħ l-ewwel parti ta' dan il-programm Għanja Bejnietna. Kif għadna fil-bidu tal-programm, illum ninsabu fir-razzett tal-Bombino hawnhekk ġewwa l-Qajjenza, f'ambjent naturali, f'atmosfera mill-isbaħ, U nħoss li l-ewwel nett nirringrazzjaw Bambino li għoġbu jaċċettana f'daru. L-istedina kienet hemm però dejjem kellna ċertu, fejn naf x'in, sens ta' min jgħid sa jiġi, min mhu issa jiġi u fl-aħħar iddeċidejna niġu u aċċettana kif għadna. Silta hemmhekk minn programm tagħna ma' Mikiel Abela l-Bambino illi pproduċa Charles Colero għat-televiżjoni fl-1986. Fil-kuntest ta' din is-sensiela dwar Wirt l-Għana Malti, jiena tlabt lil Charles Coleiro jikkummenta wkoll dwar il-fatt li l-Għana Malti ddaħħal fil-lista ta' Wirt Kulturali Intanġibbli tal-UNESCO fl-2021. B'kull ma sar, kien serva ta' promozzjoni għal kull suġġett li qbadna. li huma wirtartna li hija identika ma' Malta. Mhux ta' b'xejn, jiena kont kont f'komissjoni biex indaħlu eh, l-għana Malti fil-fatt konna ntaw l-Università eh, ċantar surmast Filip. Filip. Biex nippromovu li l-għana għandu jkun parti integrali tagħna. Mbagħad il-ħobża Maltija u l-festi kollha. Il-ftit. Imma bdejna. Dejna, u x'hemm x'hemm aħjar milli Malta tiġi magħrufa x-xogħlijiet tagħna, l-identità tagħna magħrufa mad-dinja. Imma dan ma jsirux għax ikollek toqgħod bidejk marbuta u toqgħod tħares u tgħid x'ħa nagħmel, tidħol għalihom tal-affarijiet u tidħol għalihom bl-intoppi kollha jsiru. U mhux kollox huwa ortu żgħar, għax imbagħad meta jarawk qed taħdem, Ma nafx hux qed ngħid skont ta' tagħna stess bħala poplu. Donnu jkun jippenetraw biex jagħmlu bħalek imbagħad. Imma dan dan dan x'kont se nistaqsik jiena, inti taħseb illi qed niċċelebrawh biżżejjed dan il-fatt dwar il-festi u l-għana u anke l-ftigra sa ċertu punt fil-UNESCO? Il-festi għandi ċertu riserva fuqhom mhux kif isiru dak xellimt. Għad-darba ma xtaqtx fuq stazzjon nitkellem fuq il-festi. Għattilhom illi barra sploda dik l-isfrażi għamet u ġewwa l-knisja xtaġna. U ġifieri hemm ħafna festi tajt, ma mhux fuq il-festi ħanajdu. Qed ngħidu biss illi l-affarijiet tagħna l-Maltin aħna nittraskuraw ruħna fihom, ma nibżgħux għalihom u niddejqu nruh il-barrani. Allura fuq l-għana allura x'għandu jsir, Charles, biex biex niċċelebrawh b'mod aħjar, biex insaħħuh b'mod aħjar, biex biex naraw li jevolvi b'mod naturali? Le, il-għana evolva għaliex fdem nalih. Imma mbagħad jekk jiena xirek tippenetra f'sessjoni ta' nies u tilħaq dawk li għedhom ta' klassi għolja, li nexxin irnexxielni nħada n-nies, allura mbagħad il-suċċess jimxi waħdu, joħroġ. U jien naf għax mbagħad meta beda bniedem jieħu sehem fuq televiżjoni u jespona ruħu Bdejt nara ħafna nies jiġu jifirħulek u da kontent u mhux fakin u nista tal-ġlek u l-gravata jkunu da U jien ma konx nobsel hemm xiem. Ħaġa ma jistax maqdarek ma tafix. U aħna għandna vizzju. Jien mhix tidher li li kelli vizzju ngħid jaqien għax ma nħobbiex. Imma il-ħaġa ma tħobbiex ma jfissirx mhix tajba. Il-gossi tiegħek mhix tajba. U l-għana kien kien hemm settur kbir u għatem tarif illi ma tantx daħluhom fl-istonku tagħhom il-kelma għana. Imma jien ipprovajt immexxija permezz ta' televiżjoni iktar mill-radio għax it-televiżjoni jaraħ xi kull poplu iktar U ktar taraf viżibbilment. Ennexxi li n-pina f'ċerti sessjonijiet, sakemm faqqas mbagħad l-għana fest. Illi bis-saħħa ta' George Mifsud Kirkob kien daħħalni miegħu u għamilna suċċess fuq dak li sewa xuxi. Għajdilna aktar dwar. Kien ikun naf udjenza mimlija. Għajdilna aktar xi memorji li forsi għandek ta' matul is-snin fuq l-għana fest. Jiena meta ġġilidna niġbru l-għannejja kollha. Konna għamilna missa tlieta u nofsinhar sa disgħa filgħaxija. Issa apparti dik apparti dik il-laqgħa, kien hemm diversi snin ta' attivitajiet tal-Għanafest. Ġifieri apparti dik il-laqgħa, x'tiftakar aktar dwar l-Għanafest? F'liema sens attivitajiet oħra? Attivitajiet għax kull sena kien ikollok il-festival, hux veru? Aħna mdorrijin illi l-artist li s-sena se tkun mibnija fuq jispiċċa l-aħħar. Mhux jeħelsu minnhom, dik il-kelma użajt. Imbagħad jiġibu minn Sqallija, minn Jugoslava li postita. Aħna mhux qed nagħmlu reklam lil folklor ta' pajjiżna, ta' pajjiżhom, imma l-folklor tagħna. U beda nieżel. L-għana fest beda jispiċċa, jisfuma. Ebbat, ebbat daħlu ħafna esperimenti, jiena nafes jiena ma ġoġ misit kirkob, ipprovajna anka anki nippeswa l-nis illi l-lana tal-filtu pront huwa dak il-ħin, għaliex għamilna il-rotella ta' soċjali, ma nafx tiftakru iġdi. Bis-suġġetti, u fejti għaf il-vleġġa, ħajannu fuqa. Biex nippruvaw li ħajannu, issa spirtu pront, mux maħsub kien. Minn kollox ippruvajna biex nagħtu lill-udjenzi tagħna l-aspett ġenwin x'inhu l-għana. Taqla' fuq wiċċek imbagħad xi wieħed jgħidilek għax imma naqas l-antijana jew x'naqbad ngħidlu d-dispett li kellhom fuq l-għan naqas ħafna llum il-ġurnata għax jaxxettawh. Qed nipprovaw ndaħħlu l-għana. fil-klassi għolja u fil-klassi tan-nofs ukoll. Ġifieri mhux eh, eh, pereżempju, pereżempju, eh, meta bdejna nannu umu mhux jien, nippreżenta. Fil-knejjes diġà tela l-fuq, ġaħa l-barka tal-Knisja biex ngħidu hekk, daħal f'postijiet fejn qatt ma kont toħlom joħroġha di. U jiena kelli l-unur ngħid ukoll, u ġa semmejta ma jimpurtax intenniha, illi meta ġie Gaddafi Malta, żjara statali, daħal l-għana wkoll, mhux bis-saħħa tiegħi ta' ġifieri, il-Prim Ministru dak iż-żmien ġie, imma ried lili nippreżentah. U dan talgħet il-Bambinu. Jiġifieri, il-għana daħal. fl-ogħla teatru nazzjonali tagħna, it-Teatru Manuel, barra l-knejjes, li qatt ma kien toħlom jom. Dak dawk, jiena għandi ħafna eh, konsolazzjoni biex ngħid li tħabatna biex ma għax nitkellem għalija biss tali fi mhux biss. Kanna kanna grupp, tħabatna u daħanna l-għana. Tajnieh nixxar ixraqlu qalb il-poplu. U illum il-ġurnata jien darba mort pereżempju tieġ ta' xi ħadd ġie minni però għax kienu jafu li nħobb il-għana, daħlu l-għana. Għamilni għall-Buskett, il-Buskett Road House hawn x'inhu, u mhux se noqgħod insemmi min għax dak li jkun forsi ma jogħġbekx li toqgħod issemmiha, insomma. Ma kien hemm żewġ għannejja u kitarristi waqt waqt waqt it-tieġ. U kien hemm qalli dex fettillek x'għamilt. Anke daħħalt l-għan anke fil-Jum Dun Karm, għattilkom di. Ġibt l-għaddejja jgħannu fil-Palas ta' Sant'Anton. Dak li stajt nagħmel għamiltu. U daħħaltu fl-oqsma minn isfel għal fuq. Issa jkun hemm min joġġezzjoni, jkun hemm joħx pjaċir, imma jekk ikollu frazzjoni ta' nies jaħdu pjaċir għalija ġa ottenejt dak li xtaqt. Fadallu aktar x'jgħidilna Charles Coleiro llum, imma qabel inkomplu nisimgħu l-kummentu tiegħu, xtaqt ninkludi wkoll b'recording minn Annej li miet fl-aħħar ġurnata ta' l-2024. Biex xieraq ninkluduh mal-Annejja li spikkaw minn żminijiet oħra waqt din is-sensiela. Qed nirreferi għal Fredu Abela, iż-Żejtuni. Hawnhekk se nisimgħu silta minn Zigarella illi nġibdet fit-Teatru Pandora taż-Żejtun madwar 45 sena ilu. Sfortunatament, id-dati fuq iż-żigarelli bħal dawn ħafna drabi ma jkunux inżammu preċiżi għall-posterità. Fortunatament, f'dan il-każ però, nafu li f'din is-siegħa għana spirtu pront kien hemm jannu erba' żwieten. Pawlu Sekel, Mikiel Abela l-Bambinu, Zaren Mifsud ta' Vestru u Fredu Abela Zejtuni. Fi tmiem din is-sensiela dwar Wirt l-Għana Malti, jiena tlabt lil Charles Coleiro għall-aħħar ħsibijiet ġenerali tiegħu dwar is-suġġett u xi kummenti dwar is-sitwazzjoni attwali tal-Għana Malti. Jiena l-Għana, jiena xtaqt illi l-Għana jiġi iktar rikonoxxut mill-Istat ta' żaqq f'Fondi u nieħdu iktar kontroll ta' dak li qed isir l-imnarja. Għax li n-nar qed jerġa' jirrepeat dak li sar fil-Flana Fest. Dis-sena ma mortx, lanqas is-sena l-oħra. Soltu mmur, mhux norganizza, ma nagħqod pjaċir nisma' l-għana. L-għannejja m'għandhomx ipoġġuhom fl-irkejjen tal-buskett, għandhom ikollhom il-palk ċentrali għax dak l-għana tagħhom. Jiena meta għamilt żmien, ah, ftit ilu, ta' sa ma nafx x'ġara, fa qallu li għandek raġun. Mela l- l-għana tħ- titfa' fl-irkejje biex jisimgħu ħerba min-nies. Għandek park bħal dan biex imbagħad joqgħod jgħandu ja- ma- ja- i- kanzunetti ta' żmien u ħafna m- eh, eh, x'jifi, le, mela, mela l-buxka tħawver dak li hu modernu llum il-ġurnata u t- u twarrab dak li hu tradizzjonali. Illi f'dak nixtieq, da għam ħafna difetti illi illi nixtieq narhom arranġati, u mhux biex imorru lura nerġgħu. Jekk aħna ma għandux nissiebu dak l tagħna, mhux se jkun il-barrani illi illi xejdna tagħmlu xekk u tagħmlu hekk, nagħtu dak l tagħna lill-poplu. Imma mhux naħbuhom kważi, għax speċi xlimna jekk nettaħħom, imma ġie żmien ieħor indaħlu ġazz u nsaħħu l-varjetà. tistona. U dispjaċini, jiena m'għandix f'kumitat, nifferoċja meta nagħmel dan affarijiet. Ikolli l-vuċi tiegħi u dak li hekk jikkarigawni dak li rrid jien nsir, mhux dak li jagħmel ħadd jew dilettant li qax jafu x'inhi. Dik li provajt ngħid. Lan lan li jien anki anki x'ismu xtaqt xtaqt li l-għana jkun fil- eh, f'kun inkwa attività li jorganizza l-gvern. Imma mhux titfa' l-għannejja biex tkun biex tkun biex tkun użajthom, biex daħħalthom, biex inti tgħid li t-talent Malti nistmah f'xi rokna, kif għamlu darba minnhom, tafgħuh, tafgħuhom Pjazza Independence, issa, fejn il-knisja tal, il-Katidral ta' San Pawl hemm isfel. Ara min sewwulu hemm isfel. Meta n-nies fil-qalba tal-belt salariali sa Amerika da pastit ikunu x'qadem mesen. Matul din is-sensiela aħna ħarisna lejn diversi aspetti ta' wirt l-għana Malti. Tkellimna dwar l-annejja l-antiki kif ukoll dawk li spikkaw fit-tieni parti tas-seklu 20. Messejna wkoll ma' suġġetti oħra bħal pereżempju il-kitarri u l-makkjetti tal-għana, kif ukoll sem in-nisa fl-għana matul is-snin. Biex norbtu kollox flimkien qabel nħallukom fit-tmiem din is-sensiela, hawn hija l-aħħar silta mit-taħdidiet tiegħi ma' Charles Colero. Dawn lezzjonijiet tal-privat għalija, issa li ġejt inkarigat bħala d-Direttur Artistiku ta' dak li ġej minflok l-Aħna Fest, ħa nipprovaw dal-fest tagħna. Jiena għandi fiduċja ħafna fik, ħafna. Ħadt pjaċir malli semmejt ismi, malli smajt ismek għax naf kemm inti serju u kemm int metikulux, b'rieda qawwija timxi 'l quddiem, ma tħarisx kif kienu jagħmlu qabel. Ħa nibdew triq oħra nimxu fuqha u nimxu fuq art Maltija kif għandha tkun. U għandi fiduċja ħafna fikom, anki dawn il-programmi. Ningrazzjak illi stidintni u tajt sehmi kif stajt. Ġa pass 'il quddiem, ħa nipprovaw nidħlu fejn ħafna, ħafna mill-preżentaturi u organizzaturi nsew. L-għana huwa tagħna. għandna nkunu kburin fih mhux biex npaxxxu u ngħidu kemm hu sabiħ. Notawh, dik il-ħaġa biex tgħid sabiħ biss ma tfisser xejn. Nirringrazzjak talli inti għoġbok stidinni u nipprova nagħti sehem ukoll. U b'dawk l-aħħar kummenti ta' Charles Coleiro, aħna ġejna fit-tmiem ta' din is-sensiela dwar wirt l-għana Malti. Filwaqt li nirringrazzja lil Charles Colero għal kontribuzzjoni tiegħu matul din is-sensiela kollha u lilkom eżis semmiha illi segwejtuna, jiena Tony Sant minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Wertlana Malti huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.